بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد يا حميد الله سبحانه وتعالى بعد يكم صليا نكم سليم mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam peleke shukurani za dhati kwa uongozi wa markazi hii mashayikh alqaimina bihadha المركز taala kwa kunipa nafasi hii na fursa hii ya kuweza kuzungumza الكلمات المختصرة إن شاء الله تعالى نبيا المؤمن الله سبحانه وتعالى ولبي مشايخ malipo yaliyokuwa mazuri kwa haya na mengineyo lakini pia tumwombe Allah kadhalika awalipe nanyi ambao mmeketi chini kuweza kusikiliza yale machache ambayo kwa taufiki ya Allah tutaweza kuyazungumza nani lakini niseme kwa uwazi kabisa katika vijana ambao nawapenda kwa ajili ya Allah ni vijana wa markazi hii kwa sababu hata nikitokea yani unaona wana shauku wana raha nyuso zao sio nyuso kama za kikhawarij nyuso ngwadu a nyuso zina bashasha kutokea wajua hawa vijana watamani uzungumzia sasa hivi ndio maana wana baada ya swala nyote mnakuja mbele mmesahau hata baadia <coughs> au wakati mwingine <coughs> anasema ahlul ilmi jambo laweza kuwa ni bora lakini likaa likazidiwa tunaona baadhi ya mashayikh ahli ilmi wanapokuja maulama katika marakis kwa tukisoma basi majlisi za ilmu zina fadhila kuliko rak'atain qabla baadia unaona majalis za ilmu wakati mwingine zaanza mubasha inawezekana ndio tumepita hapo sio <laughs> barakallahu fikum mimi wallahi sijui nizungumze nini maana kweli nilikusudia kuzungumza kuhusiana na subra inda almasaib au ala almasaib lakini pia shekhe wetu Abu Abdissalam alitangaza kwamba maudhui zitakuwa ni kuitangaza tauhidi na kuipiga vita shirki na watu wake kama vile ambavyo ilikuwa ni maudhui ya hutuba ya Ijumaa leo katika markazi ya Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo sasa sijui madai mbili. Asabru au kadha. Sasa mimi niliandaa mada hii asabra ala almasaib kwa sababu ya kufelewa tumepokewa na ndugu yetu shekhe wetu Jabir ambaye alikuwa ni mudiri wa markazi hii bila shaka masiku machache yaliyopita mlitahiniwa bilkhususi kama wanafunzi kwa kuondokewa na mudiri wa markaz ambaye mliishi naye kuwa ni mwalimu wenu nikaona nikifanya ziara katika mji wa Dar es Salaam ni vyema nikawazuru katika mambo ambayo yana poza joto la msiba nimeliwazo kuliwazana kwa kupeana misingi misuri baada ya msiba <clears throat> maulama wanaeleza kwamba baada ya msiba watu wamegawanyika katika makundi manne makundi mangapi manne kuna watu ambao baada ya msiba wanaghadhibika na kukasirika imma moyoni kwa kughadhibika kwa kuondokewa na mtu wake wa karibu na imma kutumia ulimi wake kwa kuzungumza yale ambayo hayamridhishi Allah tabarak wa taala kama maombolezo na mengineyo yanayoonyesha hakuridhika huyu na mtihani uliompata wa imma biljawarih na imma kwa kiwiliwili kalatmi lkhudud ama mtu kujipija shavu yake shaqi aljuyub akachana nguo zake mwingine imma akanyoa kipara kwa sababu kaondokewa wengine wakavaa nguo nyeusi kwa sababu ameondokewa mwingine akajifunga kamba nyeupe mikononi wengine wakatiana masinzi au unga mweupe kwenye nyuso akapakana baadhi ya tabia twazijua katika mujitamaa kwa sababu ya kuondokewa hawa au hili ni kundi la mwanzo kundi hili haliko sawa kana kwamba haliridhii qadari ya Allah tabarak wa taala na mipango ya Allah tabarak wa taala sisi bila shaka si katika hao tumuomba Allah tabarak wa taala asijalie ni katika hao watu ambao ikitokea msiba wowote umeondokewa na mwalimu umeondokewa na baba umeondokewa na mama umeondokewa na mke umeondokewa na mtoto ukapanic ukazungumza ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala au ukatenda yasiyomridhisha Allah tabarak wa ta'ala au kaitakidi yasiyomridhisha Allah tabarak wa ta'ala sisi Allah tabarak wa ta'ala ametutaka twende katika kundi la pili turidhie kundi la pili ni lile kundi la wanaoridhia msiba au misiba inowapata wakayazungumza yale ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala wakaitakidi yale ambayo yanamridhisha Allah tabarak wa taala kwamba huu ni mtihani wa Allah umetupata Allah ameshakadiria na analolitaka Allah subhanahu wa ta'ala kuwa lazima liwe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna alqalba la yahzanu wal 'ayna la tadma'u wala naqulu illa bima yurdi rabbana nyoyo zinahuzunika macho yanabubujikwa na machozi lakini sisi hatuzungumzi isipokuwa yale yatakayomridhisha Mola wetu tabarak wa taala aridha kuridhia hali ya tatu ni asabr baada ridha baada ya kuridhia ni kusubiri kwa sababu msiba mtihani unaumiza wasabru inda sadamati alula na kusubiri ni pale unapopatwa na mtihani wakati umeweseka na mtihani umekugonga utakuwa pale ndio usubiri Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipita akamkuta mama mmoja yupo kaburini analia wanasema ahlul ilmi yaonekana alilia kwa ziada isiyokubalika kisheria kilio kinachoambatana na niyaha au annauh ala almayit maombolezo mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ittaqillaha wasbiri inshallah mogope Allah na usubiri yule mwanamke akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walam tarifu riwaya nasema mwanamke hakumjua kama ni rasul alaihi salatu wassalam akamwambia ilaika anni innaka lam tusab musibati ilaika anni nenda zako niache kama vile hayakuhusu wewe hujapatwa na msiba ulionipata mimi mtume alimwambia itaqilla wasbir mwanamke yule akafahamishwa bwana yule ulomjibu wamjua a ah, a ah. yule ni rasula alayhi salatu wassalam wanasema ahlul ilmi almufassirun mwanamke yule moyo wake ulipatwa na uzito na husuni na maumivu makubwa kuliko msiba ule ulompeleka kaburini akalia kwa kumjibu vile bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana fahadhihi almusiba a'zam msiba huu ni mkubwa kuliko wake ulompata kwa kumjibu rasul alayhi salatu wasallam ndio maana alipoambiwa kwamba yule ni mtume sallallahu alayhi wasallam mwanamke akakatisha kilio akaamua kuondoka kwenda wapi nyumbani kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akafika nyumbani riwaya inasema mtume hana bawabu hana walinzi wapambe pambe chawa kwa lugha za leo hana machawa chawa hmm? leo mashekhe kuta mtu ana wapambe wengi mabodigadi ah. to kuna haja hiyo au basi tu mipango hmm? tume hakuwa na walinzi wa milangoni wendapi wataka nini mwanamke anaeleza namna bwana mtume alipokuwa very simple milango yake iko wazi alayhi salatu wassalam mwanamke yule akaanza kutoa udhuru hakumjua kama ni rasuli alayhi salatu wassalam mtume akamwambia as-sabru inda sadamatil ula mtume hakujali vitu vingine umekosa adabu huna heshima mtu somjua tu usijibie a mwanamke ashatoa udhuru lakini bwana mtume akamwambia subra ni pale unapopitwa asadama ni ule mgongo ni kule kugongwa na kitu mshtuko pale unapopatwa na mshtuko ndio usubiri usiseme alafu huko ah tafanyaje sasa baki Allah baki Allah ushamaliza maneno kwa subra ni hatua ya tatu au ni katika aina ya watu wa wale wanne tuliowataja wanaosubiri inda almusiba يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul anasema nitakujaribuni nitakupeni mitihani mitihani inofungamana na hofu vita hofu ya kuogopa viumbe wabaya majambazi wezi wanyama hofu za aina mbalimbali nitakujaribuni lakini kadhalika njaa unaqsim min athamarati pungua matunda ukame wal anfus na nafsi kuondokewa wabashir sabirin lakini Allah anasema wape bishara wape habari njema wale watakaosubiri ni wale ambao idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wakipatwa na msiba wanasema hakika yetu sisi ni milki ya Allah tabarak wa taala na hakika yetu sisi kwake Allah ni wenye kurejea hakuna atakayebakia ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma hao ndio ambao wana utajwa uliokuwa mzuri mbele ya Allah tabarak wa taala wa rahma na wao wana rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa taala na hao ndio wenye kuongoka kwa maana wamepita njia ya sawa kwenye misiba kwenye mitihani ile wale ambao watakuwa na yaqini kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anayetumiliki yeye ndiye aliyotumba asili yake hatukuwepo hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira Allah anasema hal ata ala al-insan umepita kwa mwanadamu hinu min ad-dahr umepita wakati muda katika zama lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali hakika sisi tumemuumba mwanadamu kutokamana na mchanganyiko wa mbegu za kiume na mbegu za kike hali ya kuwa tunamjaribu mwanadamu huyo faj'alnahu samian basira asli mwanadamu hakuwepo na Allah akatangaza wazi yeye ndiye aliyemuumba mwanadamu na huyu mwanadamu kuna wakati atarudi Allah ataichukua hii nafsi ndio inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ukawa unaitakidi hivyo na unayasema maneno hayo ukawa umeridhia kwamba sisi tumeletwa na Allah Allah ndiye ametuumba na yeye wakati wowote akitaka Allah atachukua hao watakuwa na salawati min rabbihim na hao ndio ambao ndio muhtadun ayasiruna ala alhidayah wanapita juu ya mwongozo lakini daraja la nne au watu wa sampuli ya nne ni wale watu watakaoshukuru kwanza kuridhia kusubiri na kushukuru na hii ni daraja ya juu zaidi kuliko daraja ya kusubiri ukasubiri lakini ukashukuru ukamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukupa mtihani kwani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum Allah akiwapenda watu anawapa mitihani faman radhiya falahu ridha atakayeridhia baada ya kujaribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala huyu atapata radhi za Allah tabaraka wa ta'ala na atakayechukia basi atapata pia sakht kutoka kwa Allah atapata machukivu ya Allah tabaraka kwa hiyo unapopewa mtihani na Allah kwa maana Allah anakupenda inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum kwa Allah subhanahu wa ta'ala ibtalana ametujaribu sisi lakini haionyeshi kwamba Allah katika hili ametuchukia Allah tabarak wa taala bali ametupenda kwa hiyo unapojaribiwa ukashukuru hiyo ni daraja ya juu zaidi kuliko daraja ya kusubiri kuridhia kusubiri na kushukuru utunapaswa sisi kumshukuru Allah tabarak wa taala muumini mambo yake hayafanani na asiyekuwa muumini ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair Mtume sallam anasema ni jambo la kuvutia jambo la muumini ni jambo la kuvutia jambo la kustaajabisha muumini mambo yake yote kheri in asabathu sarra shakar fakana khairan lahu akipatwa na sarra mambo ya kumfurahisha muumini anashukuru inakuwa ni kheri na muumini akipatwa na yale ambayo hayafurahishi mambo yasiyofurahisha muumini anasubiri fakana khaira la pia ile la kusubiri pia ni bora kwake na mtume akasema hilo haliwi isipokuwa kwa nani hizi sifa kuu tatu tukitoa ile moja yatakiwa tujipambe nazo sisi tunapopatwa na msiba na mitihani ni wajibu wetu kuridhia kisha tusubiri lakini daraja ya juu tumshukuru Allah tabarak wa taala kwa sababu Allah hatendi khair e, eh, afwan Allah hatendi shari kila atendalo Allah tabarak wa taala ni khairi washarru laysa ilayk utumombe Allah subhanahu wa ta'ala sote masalafi kwa ujumla na nyinyi wanafunzi wa markazi hii bil khusus Allah atupe subra na akupeni subra na Allah au waruzukuni shukurani na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala baada dhalik nini tunajifundisha kupitia matukio haya tuliondokewa na shekhe wetu jana tumemzika ndugu yetu kipenzi rahimahumullah Allah warehemu watu wawili wa ghafara lahuma Allah pia wasamehe watu wawili nini tujifundisha kitu gani tuna mafunzo gani tunapata nini unajifundisha wewe ndani ya misiba kama hii kuna mauidha baligha yaqulu abu darda abu darda alikuwa akiona janaza au jinaza anasema mauidhatun balighatun wa ghaflatun sari'atun ni mauidha baligha yanayoathiri yanofika katika moyo yakaweza kukusababishia ukatokwa na machozi moyo wako ukapata hofu lakini pia baada ya muda ghafla kusahau kwa haraka kabisa kuna watu washasahau kama wameondokewa tushasahau wengine kama tumefelewa na watu muhimu watu wetu wa karibu vipenzi baada tu ya kumaliza msiba kutawanyika ghafla inakuja saria kabla ya haraka kabisa ni lazima tuwaidhike na matukio haya tujue kwamba sisi tumeumbwa na aliyotuumba hakutuumba abatha afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم هب من زنيع أنما خلقناكم عبثا كما آتتم يكون بيني عبثا أي سودا هل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 maalum tumeletwa katika dunia hii kwa malengo maalum hatukuja kucheza hatukujileta wenyewe kuna aliotuleta Allah tabaraka wa taala hakuna alioandika barua aumbe mwanamke au aumbe mwanamume umezaliwa tu watu wanakuja kutazama mtoto ah wa kiume ah wa kike لله على كل حال wanaume wanafurahi kupata watoto wa kiume wanawake wafurahi kupata watoto wa kike si ndio kuna aloandika barua hakuna bali kuna mabahau wajinga mtu atamani ingeumbwa mwanamke au hawa man kivitendo mwanamtu aridhiki mtoto wa kiume atakaya ajipodoe mtoto wa kiume akienda ajikata kama mwanamke atamani angezaliwa na matiti mpaka mtu atakaende Uturuki atengeneze matiti hawako hao mtoto wa kiume atakawe na shepu kama mwanamke wako nasallallahu salamata al Allah atuhifadhi sisi na vizazi vyetu na mabalaa haya na kuna wanawake wengine watamani pia ngombe wanaume japo sio wengi kizaza hicho dunia na mmoja juzi namsikia bora ni mungu mwanamke dunia ngumu eh. Ah, sasa hivi wanatuelewa vizuri tena wanaonea wivu wake zetu hao kiona wake zetu wamevaa majuba wametoka ndadada sawa sawarudi kwa rusino kwa rusino wamerudi kwa sehemu wamerudi sio ndo tunahangaika na mikoba tuko masokoni tuko pande tutafuta vichweo tutaleta mke kaka ndani tukitoka ina dada karudi sasa hivyo na wenzetu wamepumzika eh kuweni muyaone watu wapo kwenye mikopo ya kausha damu hapo huku hangaika kuna mwendo kasi kuna hivi mtu kwa siku rejesho 4000 utaitoa wapi 4000 kwa faida ipi ule hapo hapo ufanye upate fu so kitazama ah, baadhi ya wanawake wamekaa tu mume wangu leo ungepata kijikuu ukitazama mfuko una riski wapeleka kikuu dogo hilo ah, bora wangine bora nimeomba mwanamke bwana Allah tabarak wa taala ndiye aliyotuumba sisi bila ya khiari bila ya maamuzi umejikuta umezaliwa basi na wakati mwingine shaitani anakujia watamani usingezaliwa hivyo ulivyo uongo kweli mimi natamani bwana ungekuwa mweupe lakini ndo wajikuta washakuwa mweusi mimi natamani ningekuwa mrefu ndo wajikuta washakuwa mfupi